bakunzi ibiganiro bya radio isanganiro kaze mu makuru yacu avugwa kuri no murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ingingo yo kongereza ibibanza byo gupimiramwo umugera wa corona yakiriwe neza na bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca bujumbura muri makuru tujya kumva ibyiyumviro bya bamwe mu baba mu mazone ya na mutakura aho bagenzi bacu baciye amahasa abiri akiri ku ibere arezwe n'umukuru w'umutumba muturirwa zone minago komine n'intara ya rumonge haraheze hafi indwi zitatu ngo boba baratawe n'uwabibarutse nayo muri bucana yandi y'ibidukikije kuri uno wa gatanu tubayagira ku bumaro bw'ibyunyunyu bya azote fosiforo na potasiyo mu biboneka mu mwavu w'ikizungu ku bitegwa ido n'ido ni muri makuru ahagarariwe na Erika Dogo mu buhinga bw'ibyuma ntujumva Omer Nduwayo sangwa ikaze abo mu mazone ya ngagara na mutakura baganiriye na radiyo isanganiro babona ko bizotuma badafata ingendo ndende bagasaba ko abazopima boba benshi n'imiti ikaboneka byoroshye kuba yitowe ko tubakurikire aka ni akigoro kadasanzwe ka minisiteri eh, nibaza ko uyu mugambi w'uko bitayeho amagara y'abenegihugu ni ibintu umuntu ashima cyane kandi yotera intege abari hejuru mu rwego rw'ubuganga ko boshishikara kwitwararika abo bajejwe kumbure ni ukugwiza imiti hanyuma naho abantu bakarabira bakahagwiza kuko uko bahurira ku kadobo kamwe ari hashobora kuba ayandi ma donka amarobine menshi usanga baca begerana bituma n'utaranagwaye ashobora guca yanduzwa n'uburwayi bagerageza bakagwiza amarobine kugira ngo n'amasabune kugira ngo abantu bashobore kubu bashobora kuja barakaraba batabanje kurundana hamwe ngo bashobore kwandukizanya ko bagiye barabikwiregeza henshi batugiriye neza cyane nukuri turashimiye abavyiyumviriye barakoze turabashimiye batwadupfuje ugenda ari hafi na hafi biroroshe kubera nko bibongereje mu ngabane no kumutakura urumva biroroshe cyane aho umuntu yaragenda akamara umwanya atonze ku murongo urumva bizokora imirongo ikagabanuka ngo byiza bagwiza abazaba babikurikirana kugira abantu baronka umwanya ingene bahava hakiri kare ko ari byinshi nayakiriye neza nk'umwenegihugu kuko urabye abantu byaba ngombwa ko bafata amabisi bakagenda kwipimisha ahari hasanzwe hari ibyo bigo byo gupimiramo iyi ngingo rero umushyikiranganje yafashe yo kwegereza hafi hashoboka ni nziza cyane navuga ko izodufasha cyane boraba bakanongereza ku bijyanye n'abakozi kuko ariko usanga nk'aho baba buguriye ibyo bigo atabakozi bakwiye bahari kuko abantu biboneka ko ari benshi cyane cyane bakeneye kwipimisha bakongereza n'ibikoresho hamwe n'imiti nyine ku boba batowe mugera Amakuru yacu arabandanya abana babiri b'amahasa bakiri ku ibere baratawe n'uwoba ari nyina babyara haraheze hafi indwi zitatu muri zone Minago ya komine n'intara ya Rumonge umukuru w'umutumba muturirwa niwe yabaye arabatunga mu kurindira ko eh, izindi ngingo zifatwa mu ishyirahamwe OIDEB riharanira agateka k'abana ishami ryaryo mu ntara ya Rumonge uva ku mazi kugira uyo muyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ushobore gukoreshwa utarinze guhingurwa ibyo ngo bikaba vyotuma uburyo bwo gucana no gutekesha hakoreshejwe amakara make inkwi canke inkwi amakara canke inkwi mu ntonge bugabanuka kurikirana iyo nzima Jean Bosco umuhinga mu vy'amasoko ntanga nguvu ari kuri micro ya Armel Mutore mu gihe igihugu cyo kimaze kugira iyo charge de base imeze neza donc iyo solere nayo izoca iproduza ibe nyinshi ikija kuri rezo ikifasha rero abantu bariko barateka bishije muri ya charge de pointe donc amaga nkuba uburenze abantu baba bakeneye aho solere izoca ifasha ngatugiye mu mitumba amazone rurale kuvuga ngo ngo wotekesha solere nibaza ko bitoroshe ntivyoroshe ako nibaza ko vyokora muri iyo sanse tubanze kugira charge de base muri éclairage kuko naho nyene vyogabana kubera mwazi ko mu mazu yacu abantu barakoresha makoroboyi donc ni, ni petroli hajya ni mazutu ivyo bera poliwa birica n'amagara y'abana baba mu mazu ahantu hari kubera ijya ijya ijya myotsi iva mu mazu canke muri petroli ariko tutabeshanye ubu koromoma umuti muri byo guteka si si solaire c'est le asaba abo banyagihugu kwijugira guteragira muri izo ndimiro ibiti eh, bibana n'ibitegwa ninkuru tubaza Patrick Nsengiyumva imwe muri iyo misozi yibonekeza kibice bitagira k'ibiti ni nka muganza na gwagongo yo muri komine muruta hamwe na murago kibari bari na kigume imwe mu misozi igize komine ya gatara bimwe mu bituma hamwe hamwe habaho ibikorwa bisa no guhonya amashamba n'imigwirana ry'abantu rituma isi ndimwa yaga kuko abanyagihugu birimizi mu kurima hari amashamba ikindi naco ni nk'abikira ibiti kugira ngo babikoremo imbaho hamwe no guturira amakara nubwo mu buyobozi bw'ibiro bijejwe kingira ibidukikije mu kayanza bavuga ko atakidasanzwe mu bijanye no guhonya amashamba muri iyo ntara basaba abikira ibiti ku mvo zitandukanye kubikora bisunza amategeko amategeko ayo nayo ku bwa saba umuyobozi w'ivyo biro ngo ni nkuko abarima hahora amashamba bo kwitwararika kuza barateragira ibiti bibana n'indimo hama kubici ibiti nabo bakabisubiriza n'ibindi nkuko amategeko abitegekanya nk'akayanziri mu ntara zirimo abantu benshi aho usanga no mbere n'amatongo nta bintu bidasanzwe kuvyekeje guhunganya ibidukikije no bako bihari ndetse muci aho usanga imitumba imwe imwe amashamba no kumbure haturiwe aho natwe tubasaba yuko aho hantu hose abene igihugu baheze bakaca barahatera ibiti bana n'ibitego tugira tubibutse yuko kizira kikazirizwa gutema igikumba c'ibiti ibiti ataruhusha babisabira kandi tukibutsa yuko n'urose ubwo ruhusha ko asabwa yuko atevye igiti kimwe acatera bibiri atevye ibiti cumi ataza gutera ibiti mirongo ibiri ni nako kamo kandi gategwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije mu kayanza leonse mbisa makora kirongoye amenyesha ko bagendera kenshi ahakorerwa ibikorwa na cyane cyane vyo kubaza imbaho kugira ngo barabe ko babifitiye uruhusha kandi babikora bisunza amategeko abayarengana bo ngo bagacibwa amande nk'uko biri mu gitabo kigenga amashyamba mu ngingo y'amajana abiri na gatatu uwo arongoye ikigo obp mu kayanza akizeza ariko mu minsi iza niyo misozi uyu munsi tambaye ibiti bizoba vyarayiteragiweko aho naho agafatira karoro ku bikorwa vy'umugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye hamwe ngo n'ayandi mashira hamwe mpuzamakungu arenga cumi ariko aragwiza imivyaro y'ibiti mu Kayanza mu ntumbero yo gufasha mu gisata co gukingira ibidukikije Leonce Mbisa amakoro co kimwe na Adeline yose abarongoye ibiro bijejwe burimye n'ubworozi no gukingira ibidukikije mu Kayanza basaba n'igihugu bahabwa iyo mivyaro y'ibiti kuyibungabunga no kuyikorera neza mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku Radio Isanganiro Patrick Sengiyumva urakenuye ukuronka inkwi ntibyoroshe mu banyagihugu baba mu mitumba imwihanamiye umwonga wanyamuswaga. nyamuswaga ibizuku bihavugwa ngo ntibarigera babibona nayo Cyprien Havyarimana arongoye ikigo kijejwe gukingira ibidukikije muyinga amenyesha ko ibigeramiye ibiti bitabuze ugukoresha ibizuku ngo biri mu vyotuma ibiti bitaguma bihona abarundi bose ngo bakwiye kubahiriza itegeko ribuza guhonya ibiti ngo mu gihe hakiriho abaca ibiti ntibabisubirize bivugwa na jado eh, nkuru nziza arongo ishyirahamwe biraturaba twese rihurikiyemo ugwaruka rwiyemeje gukingira ibidukikije uyu arongo iryo shyirahamwe agahamagarira urwaruka gukomeza gucungera ibidukikije nayo abantu ngo birinde guca ibiti batabisubiriza tumwumvirize muramaze kubona yuko eh, ahantu henshi usanga baciye ibiti mugabo bya eh, biti bisubiriza bya biti baba baciye ntibaba babiteye hambuka usanga ibidukikije nibwo birabaho neza nibwo biradufasha natwe abenegihugu kugira tubeho neza dushimire leta y'u Burundi barafashe ingingo zikomakomeye cane mu kugira bakingira ibidukikije kandi bakingira n'amashamba aho bashize amategeko yuko eh, guca igiti ubanza kubisabira uruhusha naho abarici wawe kandi uba wamaze kuba hari ibyo wamaze gutera icyo twosaba ni uko yokurikizwa cyane kuko ngo ndababwire rero yuko eh, twebwe nk'urwaruka twafashe iya mbere kugira tujye turaraba aho hantu baba baciye ibiti batakurikije iyo ngingo kugira abo bantu tubabwire ati ukuri mwebwe muri ko muronona eh, ibidukikije kandi muri ko muronona akazoza k'igihugu cacu n'akazoza k'isi yose naco gituma dusaba tunatera akamo na cane cane twebwe urwaruka yuko bogerageza kuba ijisho rya leta aho baba ikintu cyose kitagenda neza c'ibidukikije bagira icyo bakoze kugira twese twese nk'uko nyene co bari mukuru yabivuze twese tugiye hamwe bishoboye bishoboke kandi twese tugiye hamwe mu kugira ibidukikije by'uko cyacu gitera imbere tugaruke kuri ya nkuru ivugwa mu ntara ya rumonge aho abana babiri b'amahasa bakiri ku ibere batawe n'uwo bari nyina babyara haraheze hafi indwi zitatu muri zone minago ya komine n'intara ya rumonge umukuru w'umutumba muturigwa akaba ari we yabaye arabatunga mu kurindira ko izindi ngingo zifatwa mu ishyirahamwe widebe riharanira agateka k'abana ishami ryaryo mu ntara ya rumonge bahanura ababyeyi kwirinda iyo ngendo ikurikiranwa mbere no mu butungane iyi nkuru tuyibaze jean Pierre Misago umukenyezi afise abana babiri b'abahungu b'amahasa baconka yaje yigira umusavyi w'indaro bwiriye ku mutumba muturirwa wo muri zone minago bugorovye kuwa mirongo ibiri na gatandatu munyonyo guheze nk'uko amakuru ava kuri uyo mutumba akemezwa n'uwurongoye zone minaga bivuga ariko uwo yigira umusavyi w'indaro yahavuye yiyugururira utarasambura aragenda asiga abo bana babiri kuri uwo muhana wo ku muturirwa wari wamwakiriye nk'uko eliya rusoye gatoya umukuru wa zone Minaga bivuga abana bahavuye bashyikirizwa umukuru w'umutumba ngo abe arabatunga mu kurindira kuwo yabazanye aboneka ariko amaso yabaye gushikana amaginga ya nk'uko urongoye zone minaga bivuga abo bana bacaba baragumijwe ku mukuru w'umutumba muturirwa mu kurindira izindi ngingo zofatwa na komine bamaze kurungikira icegeranyo mwishyirahamwe oyidebe ryitaho agateka k'abana ishami ryaryo ryo mu rumonge ngo nta mvo n'imwe yosigura gutabana gutyo bashikiriza ko umuntu yabyaye umwana abwirizwa kumukurikirana agakura naho yomugora tureke abo bari bakiri ku ibere bishitse naho agakena uburyo bwo kubatunga agasaba ubufasha mu kibano akarondera icyo yokora kimuha uburyo bwo kubesha abana ashimye kubata nk'uko naho abwirizwa kumenya ko akurikiranwa mu butungane nk'uko muri iryo shirahamwe babivuga Jean Pierre Misago mu rumonge radio isanganiro Jean Pierre Misago urakenuye kuri uyu wa gatanu haratanguzwa icese higanwa ry'umuziki n'abaririmbyi ku muce ugira icumi dixième edition mu rurimi rw'igifaransa y'ihiganwa ry'umuziki ritunganywa na radio televiziyo isanganiro ariryo isanganiro award Aubin niyo nkuru arongoye umugwi utegura isanganiro award akibutsa ko intumbero y’igyo higanwa ari uguteza imbere umuziki w'uburundi kugira ushike kure ku abakunzi b'umuziki w'uburundi bobandanya bashigikira ico gikorwa kugira kigende neza tumukurikire kuri mikro ya ohonera muco kabirya rero cyane cyane twavuga uno mwaka nuko twihaye umwanya ukwiriye wo gutegura rino higanwa rigaruka buri mwaka eh, hari abantu bahora bavuga ngo mwabiteguye umwanya muto eh, ubu rero twihaye umwanya munini wo kuzobikora ndetse murabona naho eh, tukiri mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubu ni ukuvuga n'abo bakiri ko barasohora indirimbo muri iyi minsi isigaye muri uyu mwaka izo zizaba zifise amahirwe yo kujamo kuko turacari muri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe higanwa rero finale gutora iyo ndirimbo bikazoca biba mu mwaka buca dutangura tugeranyije turabazwe neza ni nko mu kwezi kwa gatatu umuntu kuvuga haracariho umwanya ukwiriye wo kwitegura baba ku baririmbyi murazi nk'uko byaba bigenda turatunganya ibiganiro bitandukanye eh, tukavugana ku bijyanye n'iterambere ry'umuziki kuko tuba twifuza ko oh, umuziki ntugume uri ngaha mu gihugu gusa nk'uko twumva imiziki y'abandi novuga igurishwa mu makungu eh, n'umuziki w'uburundi ushike kure ugurishwe akaranga k'uburundi gashike kure rero akamo nuko abasanzwe badufasha ni benshi mice itandukanye eh, hari abaririmbyi hariho arabubu arabakera hariho abavuze indirimbo mu mazu y'ubutambiro hariho abakora imiziki abaproducteur turabatumiriye kuzoguma hafi y'isanganiro n'abajournaliste tutabibagiwe abamenyeshamakuru bakora mu bijyanye n'imico bazo tugume hafi tuze tumaranire runo rugendo duteze imbere iby'iwacu makuru uh, avugwa mu gisata cy'inkino mu buryo buvunaguye imbere y'uko tujya kuri bucana yandi y'ibidukikije umuhagarikizi mukuru mu ishyirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu burundi yaraye ahawe agashimwe k'indongozi yitanze kuruta abandi mu ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga ku isi federation internationale de l'automobile iryatumye amenyekana cyane rikaba ari ryo yatunganije mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda mu gihugu cy'ubuganda aya makuru rero tukaba tuyakesha umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe Club Automobile di Burundi ni Adam negamiye bisigugwa na niyunge ko christophe umushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cya uwo mushakashatsi asigura kandi ko iyo myavu ikoreshejwe neza bituma igitegwa kimeregwa neza ucana yandi y'ibidukikije na Lidi Gahimbare ca zote n'icunyunyu ca fosiforo hamwe n'icunyunyu cya potasiyumu ibyo byunyunyu uko ari bitatu bishobora gukoresherezwa rimwe ku gitego kimwe bivanye n'igitego bipfuza gutabira n'ubunyene ni igitope niyungeko bivanye n'ibitegwa bakeneye gutabira bashobora kubikoresha babicanze hari bitatu cyangwa bagacana bibiri muri byo cyangwa bakagira kimwe kimwe kimwe cyose ukwacu bivanye n'aho bashaka gutabira n'igitego bashaka gutabira ibyo byonyine rero ngo bifitiye akamaro kanini igitegwa aho bituma kimererwa neza biraheza bigafasha ikintu kinini igitegwa kubera igiterwa cyo kumwe n'umuntu kirakeneye ingaburo ku rugero rutandukanye rero icunyu fosiforo canke azote canke potasiyumu bituma icyo gitegwa gikura neza canke kikagira amababi meza cyangwa ivyamwa byiza canke nimba ari ivyamira mu kuzimu bikatuma haba umwimbu ushimishije ariko rero mu gihe ibyo byunyunyu bidakoreshejwe ku rugero rwiza bigira ingaruka mbi haba ku isi eka no ku bitego nyene umushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Christophe Niyonge ko azobidusigurira muri bucana yandi y'ibidukikije izokurikira